Այն, որ Արցախի պատվիրակությունը Երևանում հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի իշխանությունների հետ, հաստատել է Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը։ Նա ներկայացրել է նաև այցի նպատակներն ու պատվիրակության կազմը, մեջբերում ենք։ Այցի հիմնական նպատակը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քարակողմ հայտարարությունը քննարկելն է, ըստ որի Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատել են իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1900 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Արցախյան պատվիրակության կազմում են Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը եւ Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Մասի Իսմայելյանը։ Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին ընդունված հայտարարությունը խորը մտահոգություններ է առաջացրել հատկապես Արցախում։ Մինչև Պրահայի հանդիպումներն ու ընդունված հայտարարությունը հանրային քննարկումների առանցքում էլ Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև երկխոսության մեխանիզմներ գտնելու առաջարկներ Անդրադառնալով այդ երկխոսության հնարավորությանը Արցախցի քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանը ռադիոլուրի հետ զրույցում նկատում է, որ կարևորը Ստեփանակերտի սուբյեկտայինության բարձրացման միջոցով բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնումն է։ Այս դրամաբանության մեջ է եղել նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի վերջին ընդլայնված նիստում ընդունված որոշումը, ասում է Արցախցի քաղաքագետը։ Հայտարարություն է տարածվել, որտեղ նաև նշվում է, որ մենք այո, Ստեփանակերտը պատրաստ է եւ կարող է նստել բանակցություններ, բայց դա կարող է լինել միայն մի դեպքում, եթե Ադրբեջանը ընդունի Արցախին որպես եւ ընդհանրապես Արցախը ընկալվի այդտեղ որպես բանակցային գործընթացի լիիրավ մասնակից։ Արցախցի քաղաքագետն այդ առումով լավատես չէ եւ կարծում է, որ Ադրբեջանը հրաժարվելու է նման առաջարկներից ու Ստեփանակերտին չի ընդունելու որպես կողմ։ Հայաստանի իշխանություններն էլ անորոշության մեջ են եւ չգիտեն թե ինչ ձևաչափով է տեղի ունենալու Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը։ Այդ անորոշության մասին լրագրողների հետ զրույցում խոսել է ազգային ժողովի իշխող մեծամասնության խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ որևէ մեկին դեռ վերջնական այսպես հայտնի չէ այդ մեխանիզմները, որովհետև դրանք քննարկման դեռևս առարկա են։ Այս մասին դեռևս քննարկումներ են գնում միջազգային գործընկերների հետ, բայց բնականաբար դրանք գնում են խոսակցությունը գնում է հնարավորինս արդյունավետ մեխանիզմների համար, որովհետև այդ երկխոսությունը ուրեմն հնարավորինս ստացվի եւ մենք կարող կարողանանք այս առումով քայլ առաջ անել եւ կարողանալ ապահովել Արցախայցյան իրավունքները իրենց հողում։ Սրանից ավել բան ես բան չեմ կարող ասել, որևէ մեկը չի կարող ասել։ Հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ նաեւ նոր ձևաչափեր են, ու եթե կարող ենք մենք դրանց ձևաչափեր անվանենք օրինակ, հնարավորինս ճկուն քաղաքականություն ենք վարում եւ չի բացառվում ինչու չէ նաեւ այլ նոր ձևաչափ լինի չի բացառում ՀԱԿ-ը, ուրեմն տիրույթում լինի, այսինքն սրանք բաներ են, որոնց մասին դեռ ժամանակը չի, որովհետև դեռ քննարկումներ են գնում եւ կոնկրետություններ դեռևս չկան այս առումով։ Քաղաքագետ Շիրայր Ազիզյանը նկատում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվելու իրավասություն ունեցող միակ լեգիտիմ ձևաչափը։ Այն սակայն այսօր գործում է միայն դե յուրե աշխարհակաղակական իրողություններով պայմանավորված։ Այսինքն իրավաբանորինգ գործում է, բայց դե ֆակտո այդ իրողությունները ցույց չեն տալիս Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցած տեղի ունեցող զարգացումները պարզապես ցույց են տալիս, որ เป զի կողմերը նստեն կարգավորման բանակցային սեղանի շուրջ եւ այս տրամաբանությամբ կարծում եմ որ դեռևս լավ է խոսել այդ ֆորմատի վերաակտիվացման հնարավորության մասին այսօր պետք է հասկանանք որ ոչ չկա ստեղծած իրավիճակը պարզապես ցույց տալիս այդ հնարավորությունը ստեղծելու առումով Այդուհանդերձ Արցախում չեն կարծում, որ իրենց խնդիրը ուղակի աշխարհակաղակական իրողություններն արձանագրելն ու դրանց հետ հաշվի նստելն է։ Պետք է փորձել բոլոր հնարավոր եւ անհնար տարբերակներով այդ իրողություններն Արցախի օգտին օգտագործելու հնարավորություններ ձևավորել։ Բաքու Ստեփանակերտ շփումներն ինչ ձևաչափով էլ ընթանան չեն ստորադասելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ասում է Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Քրիստինե Գրիգորյանը։ Նրա կարծիքով անվտանգությունը շարունակում է մնալ ամենակարևոր խնդիրը եւ այս հարցում իշխող խմբակցությունում ձևավորված միասնական մոտեցում կա։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը սրանք երկու տարբեր բաներ են։ Երբեք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը խնդիրը չի եղել տարածքային հարց, չի եղել հողային հարց, մշտապես եղել է ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարց։ Այսպիսով, այս երկու հարցերում հակասություն չկա, եւ երկուսն էլ, եւ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը եւ տարածքային ամբողջականությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներ են։ Ճանաչելով որևէ երկրի տարածքային ամբողջականություն, սա չի նշանակում, որ այլ հարցեր, որոնք կարող են լինել այս երկրի հետ կապված, դրանով փակվում են։ Սա բնականաբար վերաբերում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղին։ Արցախի իշխանությունների հետ párբերաբար հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը։ Ասում է, վերջին հանդիպումը օրեր առաջ է տեղի ունեցել։ Քննարկել ենք մի շարք հարցեր, մի շարք ռիսկեր, եւ ուզում եմ ասել, որ մենք իսկապես ճակատագրական եւ պատմական առումով բարթագույն ժամանակաշրջան ենք ապրում, եւ այսպես ուղակի սիրողական մակարդակով ասել, որ սա հնարավոր է, նա հնարավոր չէ, պետք է մեր ռեսուրսները առավել քան երբևէ մեկտեղենք եւ մենք ունենանք մեր համար պատկերացում։ Ինչ է մեր համար Արցախը։ Ես նորից եմ գրկնում Արցախը միայն Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի հայրենիքը չի, որ իրենք ցանկանում են անընդհատ ատելություն գեներացնել մեր հայկական երկրորդ հանրապետության նկատմամբ։ Արցախի հանրապետությունը մեզ համար եղել եւ մնում է բարձրագույն արժեք եւ որևէ դեպքում, որևէ պարագայում Հայաստանը չպիտի ձեռքերը լվանա։ Միանշանակ է, որ Արցախն Ադրբեջանի կազմում կազմում ապագա չունի, որևէ արցախցի չի կարող Ադրբեջանի կազմում ապահով ապրել, ասում է ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը։ Նա կարծում է, որ Արցախի նախագահը պետք է հանդես գա իր պատկերացումներով ու հիմնավորումներով, իսկ Հայաստանի իշխանությունները դրանք պետք է լսելի դարձնեն աշխարհին։ Թովմասյանի խոսքով, եթե Կոսովոյի դեպքում ինքնորոշման իրավունքը աշխարհի համար ընկալելի էր, ապա Արցախի դեպքում եւս պետք է ընկալելի լինի։ Պատգամավորը համոզված է, որ դա աշխարհին հասցնելը Հայաստանի խնդիրն է։ Կարեն Ղազարյան, Ռադիոլուր